Falënderimi absolut i takon vetëm Allahut Xhelle wa Ala Përshëndetjet e Allahut Xhelle wa Ala Mëshira e tij qofshin mbi më të mirin dhe zotërinë e pejgamberëve Muhammedin Alejhi Salatu ve Selam Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme Dhe mbi gjithë ata njerëz të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit Vazhdojna me lejen e Allahut Xhelle wa Ala në vargun e ligjëratave ku e kemi vendos me u njoftue me zotëriun dhe më të mirin e njerëzimit Muhammedin Alejhi Salatu ve Selam. Në ligjëratën e parë mbi biografinë e Muhammedit Alejhi Salatu ve Selam kemi fol për rëndësinë që e kanë përmend dijetarët që çdo besimtar duhet m'u njoftue me detajet e jetës së Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe kjo për disa shkaqe në pika të shkurta sepse njeriu nuk ka mundësi me pasu dikan të cilin nuk e njef e para dhe e dyta nëse njeriu t'i obligohet me pasu dikan në gjithë hapat e tina atëherë kjo nuk i mundësohet pos nëse njoftohet me gjithë jetën e atij dhe kjo obligon besimtarin me mësue jetën e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Dhe ajo tjetra me rëndësi është se njeriu është obligu me e dashtë Muhamedin alejhi salatu ve selam më shumë se sa gjithë njerëzit. Dashuria pas Allahut xhelle wa ala duhet m'ju kushtue më të mirit të pejgamberëve Muhamedit alejhi salatu ve selam. Dhe kjo nuk ka mundësi m'u ba vetëm nëse njeriu e njef Muhamedin alejhi salatu ve selam. Ngase thotë Ibn Kajimi, nëse të thuhet ty, duje filanin, a kishe mujt me pranu me e dashtë menjëherë? E nëse thuhet ty duje ma së shumti mbi këtë dhe filanin, e ti nuk e njeh ai kush a, a kishe mujt me dasht? Menjëherë me, me, me, me vendos dashuri për ata në zemrën tande, kjo e pamundur, kjo është e pamundur. Andaj, dashuria ndaj Muhammedit Alejhi Salatu ve Selam, në zemrën e njeriut, mvaret nga, nga njohja e tina. Aq ma shumë e njef, aq ma shumë e don, Alejhi Salatu ve Selam. Edhe shumë prej dobive tjera të cilat i ka mësimi i historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe prej asaj se njeriu duhet me i ditë dispozitat e fesë së Allahut xhelle wa ala dhe kjo nuk bëhet pos duke shikue se si i ka zbatue Muhamedi alaihi salatu wassalam dispozitat e Kur'anit dhe hadithet të cilat i ka sjell ai alayhi salatu wassalam në çfarë gjendje i ka sjell, çfarë konteksti ka kon duke fol, cili rast dhe cila rrethanë e ka rrethue alayhi salatu wassalam dhe e ka thon at hadith, kjo e ndihmon ma së shumti me kuptue fejen e Allahut tebareke we teala andaj dhe Ibn Taymija ka thon njerëzit të cilët nuk e mësojnë fejen me historinë e Muhamedit alayhi salam dalin me defekte në besimin e tyre. Në ligjëratën e dytë folëm për gjendjen e botës para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo e cila neve na intereson prej gjendjes e botës para pejgamberit alaihi wasallam, nuk na intereson me ditë kush janë kon romakt, e kush janë kon persiant, e kush janë kon indiant edhe arabt. Jo. Po ajo çka na intereson neve është me bë dallimin e gjendjes ku njerëzit kanë jetu pa pejgamberi, pa Kur'an, Pa fjalë të Allahut dhe gjendjes pasi ka ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë jetu njerëzit me librin e Allahu xhalla wala. Kjo na intereson. Dallimi, ngase gjanat dallohen me të kundërtat. Kur nuk e di të zezën, s'ke mundësi me dallu as të bardhën. E kështu me radhë. Andaj edhe dijetarët i kanë kushtu vëmendje mësimit të gjendjes para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam madje ka prej dijetarëve të cilat kanë veçu libra të veçanta cilësitë e ithtarëve të xhahiljetit. Kjo, jo me i pasu ato në ato libra, ato cilësi, po me u rujt prej atyre, me u mbrojt dhe me i marr preventivat prej gjendjes së keqe të atyre, dhe thamë se në botë para pejgamberit sallallahu alai sallam, kanë mbizotëru dy perandori të mdhaja dhe ka qenë e romakëve, bizantinëve dhe e persianëve, kjo e Iranit ku gjendet sot dhe pjesa e Indisë dhe Arab. Dhe përmendëm prej cilësive të këqija që i kanë pas dhe prej degjenerimit të madh që i kanë pas. Dy palët. Dy palët apo gjithë palët. Ngase pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se Allahu xhallahu ala ka shikuar në arabt dhe jo arabt dhe i ka është hidhru me të gjithë ata ka zbrit hidhrimi me të gjithë ata illa përveç një kille një pakicë të vogël prej ithtarëve të librit të cilat kanë qenë në fenë e duhur të pejgamberëve të tyre mirëpo s'kanë pas fuqi dhe s'kanë pas autoritet me i ndryshue ata njerëz pastaj pasi i përmendëm edhe disa prej cilësive të këqija të arabëve Sepse arabët, e cekëm në ligjëratën e kalume, se arabët nuk kanë qenë njohur me kurrfarë shkence. Kjo është ajo që është e njohur tek arabët. E përmendëm se e kanë dasht shumë poezinë. E përmendëm se e kanë dasht gjuhën arabe, si arabishte, e kanë dasht shumë. Mirëpo si shkencë, si art, si ndonjë përparim n'aspektin teorik shkencor janë kon zero andaj Allahu xhela ka thënë wa minhum ummiyun dhe prej tyre ka shumë analfabeta prej arabëve ka shumë analfabeta kundërtën e ithtarëve të librit Allahu xhela wala prej cilësive të tij ka se është i drejtë nuk ia ka hangur hakin Allahu xhela wala kurrkujna andaj edhe e sheh se në Kur'an Allahu xhela wala e ka humb ahiretin e tij na. E ka humb gjitha pjesët dhe gjitha hisët e ahiretit. Domethënë, Allahu jau vërteton dijen atyre, sepse kanë dit. Edhe krishterët kanë pas lloj prej dhe disa prej sendeve të cilat ju kanë met prej te Isa a.s. edhe pjesa dërmuese ka qenë humbje dhe dalalet. Kemi mbet tek virtytet e mira që i kanë pas arabët para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në dvon dijetarët i kanë përmend se Allahu xhallahu ala kur e ka shikue krejt botën dhe kur i ka shikue gjithë njerëzit dhe e ka zgjedh të dërguarin vulën e pejgamberisë Muhammedin alayhi salatu wasalam, dijetarët janë mundue duke i studiu gjendjen e kësaj botës pse Allahu xhallahu ala e ka zgjedh prej arabëve. Pse Allahu xhallahu ala ka zgjedh prej arabëve? Edhe ajo çka kemi me i përmend këto prej virtyteve të arabëve është njana prej shkaqeve pse Allahu xhallahu ala i ka zgjedh arabët. Njana prej prej shkaqeve. Dhe njana prej tjera shkaqeve është çka e ka përmend Ibnu Tejmije, Allahu e mëshiroftë, se të gjithë popujt përveç arabëve, përveç arabëve kanë qenë të ndikuar nga filozofia. Romakt, persianët, indianët, të gjithë popujt, përveç arabëve, edhe atyre të cilat kanë anu ka romakt apo ka persiant, janë konë të ndikun prej filozofisë, filozofisë së Greqisë, e cila përplot mbeturina të disa njerëz të cilat kanë mendu se janë shumë të dijshëm. Ndërsa ata në realitet kanë qenë xhahila, mirëpo me xhehël të ngatërrum dhe të koklavit. E xhehli i koklavit është shumë ma i randë për me ia largu njeriut sesa injoranca e thjeshtë. Injoranca e thjeshtë është kur njeri s'di. Kjo është injoranca e thjeshtë. E pyet njanin prej njerëzve, kur ka ndodh ky rast? Kur a, a e din filan hadithin? E filan ajetin thotë s'e di. Kjo është injorancë e thjeshtë. Këtij i kallëzohet e vërteta dhe e mëson. Injorancë e koklavit është kur ai e thot të kundërtën e përgjigjes, të kundërtën e realitetit dhe përgjigjet me kontra realitetit. Kjo është injorancë e koklavitme. Se kur mundohesh me ia ka thotë s'kam nevojë, unë e di. E kështu me radhë. Kjo ka qenë romakt. Kështu kanë qenë persiant. Arabët s'kanë qenë kështu. Ata kanë qenë analfabeta, s'kanë pas njohuri dhe nuk kanë pas përparim në aspektin shkencor. Andaj Allahu tebareke ve teala i ka zgjedh për shkak pastërtisë të tyre nga ana e filozofisë. Sa i përket virtyteve, e kanë përmend dijetarët edh-dhekau uel fitne. Kanë pas inteligjencë dhe mençuri natyrale. Kanë qenë të mençëm, kanë qenë inteligjent dhe kur i kanë punu punët, i kanë punu me mençuri. Është për qëllim aspekti i dunjajës, është për qëllim aspekti i dunjajës, nuk kanë qenë budall, nuk kanë qenë mendjetrash, e kështu me radhë, po kanë qenë të hollë në mendje. Dhe argument se kanë qenë të hollë në mendje është se tanë kohën e kanë polemizu Pejgamberin a.s. Apo Ibn Taymija ka përmendur se ata kanë qenë që jo nuk e kanë ditë çka, nuk e nuk ka kanë gjendja e tyre se s'e di çka po i thot Muhamedi alayhis salam. Jo. Madje kanë polemizuar. Çka thu për kët? Çka thu për kët? Çka thu për kët mesela? Këta kush i ban? Këto sende kush i ban? Njeriu çka ka dije. Njeriu çka i mençëm edhe e din çka je ti fol edhe din çka po të thot. Andaj Allahu xhelle ue ala ka than ma darabuhu leke illa xhedela. Vë inhum Qawmun khasimun, thot Allahu te bareke ve teala, ata mushrikët kur të bojnë ti polemik, nuk e kanë për qëllim kërkimin e të vërtetës, po veç me bë zhurmë. Me bë zhurmë, me polemik. Dhe ata janë popull të cilat i dëshirojnë ngatërresat, armiqësinë dhe ngatërresat. Domethon, kanë qenë të mençur, kanë qenë inteligjenta. E kjo edhe është një mesele tjetër të cilën e ka përmend Ibn Tejmija të cilën kena mundësi me, me e hek dhe me e përfundue, me rezultue me një mësim shumë të madh se njeriu nëse i mençëm, edhe nëse i inteligent, edhe nëse ka dije, ka horizont, din mi pa sendet, nuk domethonë se është i udhëzum. Nuk domethonë, po ka mundësi madje e shfrytëzon inteligencën e, inteligencën e tina, mendjen e tina me luftu hakun, sikur që i kanë qenë kurejshët prej inatçorve. E kanë luftu Pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem dhe kanë kërku prej tina sende që ai s'ka pas mundësi mi prue. I kanë thonë, bane një bahçe ti, para derës tande, ndreqe shpijën prej alltanit, mushi arkat me ari dhe argjend, Domthon kanë ditë çka me lyp, nuk janë kanë budall. Andaj ka thënë Ibn Taymija utu dhaka'n wa lam yu'tau zaka. Ata njerëz, edhe filozofat e ndryshëm, e kanë mençurinë, po s'e kanë pastërtinë. Këto dyja nuk ban mi ngatru asnjëherë. Njëri mund me pas inteligjencë, mund me pas mençuri, po s'ka pastërti. Pastërti çka është? Nuk ka dinakri. Ka është i zhvesh prej dinakrijës, prej prej asaj e cila dëshiron me manipulu me sendet. Po me kanë i sinqertë ndaj Allahu tebareke ue teala. Me kanë i sinqertë ndaj Allahut xhelle wala. Kjo është ajo e cila është e duhur. Me pas njohuri, po edhe pastërti. Sepse Allahu xhallahu ale i shikon zemrat me pas me pastërti. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka ardhur Xhibrili dhe ja ka ça gjoksin, ça i ka bo? Ja ka heq çdo sen çka ekziston prej saj prej të keqes. Nëse nuk ja ka çel trunin. A e qartë? Nuk ja ka çel trunin, po ja ka çel gjoksin. Alam nashrah laka sadrak. Va vada anke vizrak, a nuk ta çelëm gjoksin, ta çajtëm gjoksin dhe ta largum prej teje atë keqen e cila ka qenë te këti? Ja ka pastru gjoksin, s'ja ka pastru mendjen. S'ja ka pastru e mendjen, sepse njeriu mundet me pasë edhe ma pak mençuri, ma pak inteligjencë, mirëpo mundet me qenë prej pastërtisë, ma shumë se njeri i cili është i mençur. Ma, ma shumë sesa një njeri i cili është i mençur. Andaj, me rëndësi, popujt e arabve, para se me ardh pejgamberi sallallahu alaihi sallam, kanë qenë të mençur. Kanë qenë inteligjenta, mirëpo nuk e kanë pranue hakun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej, virtyteve, të cilat i kanë përmen dijetarët për arabët, ka qenë hifzi dhe memoria e fuqishme. Nëse kanë dëgju diçka prej poezisë, prej fjalëve e kështu me radhë, i kanë majt men shumë. Dhe kjo i ka nimu ata me ecë përpara me Kur'anin e Allahut xhelle ue ala. Nëse kur e kanë pranu islamin dhe e kanë pranu fenë e Allahut xhelle ue ala, andaj pejgamberi alejhi salatu ue selam në fillim ja u ka ndalu atyre me shënu hadithin. E ka ndalue, madje i ka urdhru disa të cilat kanë shënu hadithe ka thonë fshije. Fshinje. Dhe dijetarët kur i kanë bashkue mes ndalesës të shkruajtjes së hadithit dhe lejesës që me shkrujt hadithit kanë thonë thotë ibn Abdul Berri ndalesa ka qenë në fillim që mos mbështeten në flet po të mbështeten në, në hifz Maje men hadithin, mos e shëno. Madje ka, ka pas disa prej dijetarëve të cilat i kanë marrë prej haditheve dhe mas vdekjes pejgamberit alejhi salatu wasalam, vetëm ndalesën, s'lejohet me shkrujt hadithin. S'lejohet vetëm me majt men. E kështu me radhë. Madje ka pas prej muhadithave, kur kanë shku nxansat me mësu hadithin, i kanë thanë, a e ki mësu kit Kur'anin përmendsh? Nëse i ka thanë jo, nuk ja ka mësu asnjë hadith. Pse? Sepse ja ka, ja ka shoshi dhe ja ka hulumtu e memorin. A e ka ki memorin e fuqishme a jo? Nëse s'e ka mësu Kur'anin, s'ka mundësi me mësu as hadithin, se fjala e Allahut xhelle wa ala është ma e lehtë se fjala e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kjo është prej virtyteve të tyre. Virtyteve të tyre dhe cilësive të mira që i kanë pas, çka sot te na ka hup me të madhe. Sepse na sot mbështetemi ma shumë në libër, po ata që lexojnë libra, ata që lexojnë, Allahu ja dhashtë hajrin, ata edhe të lexojnë, ata mbështeten shumë në libër. Kjo është defekt. Kjo është defekt. Ajo e cila duhet me qenë mbështetje dhe njeriu duhet me ju përvesh me të madhe asaj është mi majt meselet men përmendsh mi majt ajetet përmendsh mi majt hadithet përmendsh e kështu me radhë. Ngase Allahu tebareke ve teala kështu e ka zbrit librin e tina që mu majt në gjoks. Prej virtyteve ka qenë bujaria e madhe dhe dëshira për mi u bo njerëzve mirë. Andaj është e njohur tek ata se kur ka ardhur misafiri nuk e kanë kursye edhe sendin ma shtrejt që e kanë pas. pa marrë parasysh a ka qenë misafiri i njohur apo ka qenë i panjohur, madje edhe nëse është strehue zullumqari te ata, zullumqari, krimineli, vetëm se ka kërkuar ndihmë prej tina, e ka strehuar dhe i ka bo mirë dhe e ka mikprit në kulmin e mikpritjes. dhe kanë therë deve apo lopë e kështu me radhë çka ka pasur i pasurisë vetëm në shenjë respekti dhe në shenjë nderi të misafirit dhe këta e ka miratue sheriati i Allahut tebareke ve teala dhe kanë ardh shumë prej haditheve të cilat argumentojnë për bujarien dhe mikpritjen e musafirit dhe ata këta janë bazue duke e mor mësimin e Ibrahimit alejhi salatu vesselam Ibrahimit alejhi salatu vesselam dhe në këta e kanë pasue shumë prej arabëve. Edhe Allahu xhel-le ve ala ja u ka pohue ashtu siç ka qenë. Prej cilësive që i kanë pas arabët para pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ka qenë burrëria dhe trimëria e madhe. Arabët kanë pas neveri prej frigës apo nënçmimit apo nënshtrimit. Kanë qenë guximtarë, kanë qenë trima dhe ju kanë dalë ndihmë atij i cili ka kërkuar ndihmë. Madje është e njohur fjala e tyre unsur ehake dhalimen kane ev madhlumen nimoje vllavin tan qoftë zullumqar apo i bom zullum pa mor parasysh si ta kish vlla nimoje ndash zullumqar ndash i bom zullum pejgamberi alejhi salatu vesselam e ka përdor njëjtën shprehje të cilat e kanë pas arabët, mirëpo ja kanë ndru kuptimin njanës prej dyjave. Andaj, sahabët janë çudit kur e ka thonë pejgamberi alejhi salatu vesselam këtë shprehje të cilën e kanë pas të njohur prej arabëve dhe pejgamberi alejhi salatu vesselam i ka thonë unsur ehake dhalimen, ke, dhalimen kane ev madhlumen, nimoje vllavin tan, qoftë zullumqar, apo i bom zullum, thonë ja Resulallah. Kur t'i bahet zullum, dakord, e dimë si m'i ndihmue, ngase i bahet zullum dhe duhet me i ndihmue. Ama kur asht zullumqar, qysh me i ndihmu, ka thonë ndalone prej zullumit. Domethonë ka ndryshue realitetin edhe pse e kanë përdor arabt, e cila ka qenë padrejtësi normal, sepse edhe është i joti, edhe pse është vllavi jot, nuk ban me ndihmu në zullum, po ndale prej zullumit. ndale prej zullumit. Andaj ata e kanë pas prej cilësisë së tyre trimërinë. Dhe kjo do ta shohim n'të ardhmen se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nxjerrë një gjeneratë të cilat nuk i kanë pas frikë pos Allahu tebareke ve teala. Dhe kjo nuk ka ndodhur jo rastësisht. Dhe kjo nuk ka ndodhur jo rastësisht, po ata kanë pas esenca prej kësaj trimërie. I kanë pas rrajt e kësaj trimërie. I kanë pas rrajt e kësaj trimërie dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam çdo punë të mirë dhe çdo virtyt të mirë që e ka pa te arabt. Dhe ata të cilat e kanë pranu Islamin, pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka lan qashtu dhe e ka zhvillu at virtyt të mirë. Ngase sheriati vjen me natyrshmëri të pastër, Fitrat Allah, natyrshmëria e pastër. Dhe çka është prej fitrës, e cila nuk është prish te njerëzit, nuk ban me kundërshtue. Andaj edhe këtu është një rregull tjetër, e cila vlen me përmend se kur ki kundërshtar, pa marrë parasysh a në besim, apo në metodologji, në menhexh, e kështu me radhë. Dhe kundërshtari, kur ta thojë një rregull, dhe kundërshtari, kur të vjen me ndonjë fjalë, nuk duhet me shku në atë aspektin se ky është kundërshtari jem dhe batil çka të folë, jo. S'ka mundësi. Po nëse e thot hakun, duhesh me thon hak a kjo. E kështu me radhë. Pejgamberit alayhi salatu wassalam, jehudët, jehudët i kanë ardhur dhe i kanë thënë se a është e vërtetë se Allahu xhelle ve ala ditën e gjykimit ka me bo kështu dhe kështu? Ka thënë po e vërtetë është dhe ka kesh alayhi salatu wassalam. E ka miratuar. Madje ky hadith dhe ky miratim është prej bazave të akidës. Dhe kjo është drejtësia e Islamit. E miraton të mirën dhe e mohon të keqen pa marrë parasysh prej kujna vjen. Andaj arabët ka qenë prej tyre cilësia e trimërijës dhe cilësia e guximit. Pastaj kanë pas prej Kanë përmend prej poezijave të cilat argumentojnë për cilësinë e trimërisë së tyre. Thot njëri prej prej tyre ma ul hajati bi dhilletin ke xhehennemin. Thot uji i jetës. Uji i jetës, nëse t'ipet me nënçmim, nëse dikush do me ta bo naj të mirë me nënçmim apo do me të nënçmue, ka thënë kjo është ke xhehennemin. Kjo ka thënë asht si xhehennem. Wa jahannamu bil izzi atyabu manzalin. Ka thënë ndërsa xhehenemi domethënë e ka pas për qëllim luftën. Me hi n'luftë, xhehenem është. Nëse acar ndeshje, ka thënë kjo më e dashur për mua se sa me pranu të parën. Pra me jetu i nënçmu Ama me të mira Kjo për mu xhehenem Ama me u ndesh me ata i cili mundohet mue me m'nënçmu Kjo vërtet edhe kjo xhehenem Ama kjo ma e mirë për mue Kjo është trimëria që e kanë pas S'kanë pranu me u nënçmue Dhe pejgamberi sallallahu alejhi ve sallam E ka shfrytëzu këta E ka shfrytëzu këta Që ata me përçu edhe me komunikue Fenë e Allahut xhelle ve ala Deri tek njerëzit Sepse feja e Allahut xhelle ve ala nuk komunikohet pa trimëri. Ngase zullumqarët nuk e dojnë dhe nuk e dëshirojnë dëgjimin e të vërtetës. Dhe çdo mëkatar nuk e dëshiron gdhendjen e tina dhe as nuk dëshiron me ia cenu atina nderin. E kështu me radhë, mirëpo e vërteta nuk ban servillëqe me kërkan. Ajo thuhet ashtu siç ka ardhur nga ana e Allahut tebareke ve teala dhe kjo kërkon prej trimëries. Pastaj Prej cilësive që e kanë përmendë dijetarët është ishkuhum lil hurrije. Kanë pas dashuri dhe pasion të madh lirien. S'kanë pranu me kanë të robëru. Po e kanë dash lirien dhe me qenë të lirë. Mos me i, mos me i pushtu dikush ata dhe mos me iu bo zullum dikush atyre. Kanë dash me qenë të lirë. Dhe kjo, kjo sifat ka qenë i mirë tek ata. E kanë përmendë dijetarët në kontekstin e virtyteve të mira të arabëve. Andaj, shpesh herë, sikur Xhubejr ibn Mut'im, radijallahu anh, shumë prej sahabeve kanë pranu islamin me këtë cilësi. Çfarë aspekti? Shpesh herë ata kryet e zullumqarëve, kur kanë dash me i ndalu njerëzit prej pejgamberit sallallahu alejhi ve sallam, çka i kanë thonë, largoju se është magjistar, largoju se është i çmendur, ai ban fesad, ai ban çrregullime në tokë, Plot prej sahabeve kanë pranuar Islamin duke thënë, po unë jam vet i meçëm dhe unë nuk du dikush me m'mësue. Unë vetë shkoj e ngoj çka thotë ai. Dhe kjo ka qenë shkak që ata kanë shkuar te Muhamedi alayhis salatu wasalam dhe e kanë dëgjuar. Andaj Xhubejr ibn Mut'imit i kanë thënë, kur të vjen pejgamberi alayhis salatu wasalam në i vesht. Mos e le me t'fol. Derisa i ka vënë pamuka veshve. Njeri ose ka kriju vetë vetën, që s'e ka thonë kërkush këtë pallavër, ose a kriju prej kurgjohiçit, a krijon kurgjohiçi diçka. Ajo cila s'ekziston, a mundet me, me kriju një ekzistencë, s'ka mundësi. Pastaj Allahu xhelle ve ala thotë, em khalakus semavati wal arda, a mos i kanë kriju qiejt dhe tokën, bel la jukinun, ama ata nuk janë të bindur. Dhe kjo, mendja e shëndosh, natyra e pastër, e tina. e ka bo llogarien e sakt dhe i ka dalë se Allahu xhelle ve ala është krijuesi dhe meriton adhurimin dhe ka shku te pejgamberi e ka pranu islamin mirëpo kjo si pse ka rezultu në këtë formë se e ka dash lirien e shprehjes lirien e mendimit nuk du me, me, me më shtyp dikush edhe me ma imponu mendimin dhe Allahu xhelle ve ala e ka miratue këta dhe ka thonë la ikrahe fid dini kad tebejjene rrushdu minel gaj Fa men yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Nuk ka dhun në fe. Nuk ka mundësi dikush, madje thot Sejid Kutbi edhe nëse e dhunojnë dikan për me pranu fenë ajo si pranohet te Allahu xhalla wa ala, sepse kushti i pranimit është me pranu vullnetarisht. Andaj Allahu xhalla wa ala e ka miratu këta la ikrahe fi din. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Është sqaruar e vërteta prej të kotës. Na e kena sqarimin, na e kena obligim sqarimin. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghu al-mubin. Pejgamberit nuk i takon tjetër pos me kallzue dhe me sqaru dhe me komuniku pastër dhe çiltër dhe dukshëm. Dhe nuk i takon tjetërçka. Edhe kjo kanë thënë dietarët se ju takon edhe atyre të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ti i cili ban dave n'rrugë t'Allahut xhalla wa ala, nuk duhesh me u ndikue prej mospranimit të njerëzve. Ajo çka ti duhesh me pas parasysh vetëm a je në rrugën e drejtë, vetëm a i ki argumentet e qarta të prera, të cilat nuk pranojnë diskutim, Kjo është ajo e cila ti duhesh me pas parasysh, pranimi dhe mospranimi nuk është mizan dhe nuk është peshore e njerëzve dhe kjo ka qenë ajo e cila e ka ndasht arabët dhe ka qenë cilësi e tyre dhe Allahu tebareke ve teala e ka miratue. Pastaj prej cilësive të cilat i kanë pas arabët para ardhjes pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë sabri i madh në sprova të ndryshme dhe në jetën e vështirë dhe të kënaqurit me pak. Arabët, shumica e tyre, ndërsa jashta parijës, ngase vetëm parija ka pas bollok dhe komoditet në jetën e tyre, shumica e tyre kanë qenë të varfër. Shumica e tyre kanë qenë të varfër. Ndërsa pjesa tjetër e perandorisë romake kanë qenë të pasur ata. Dhe madje kur kanë shku arabt tek ata, kanë shku sikur rob. Andaj edhe plot prej mbretërve s'kanë mujt me pranu islamin prej asaj fodullokut të madh dhe krenarijes së tepruar kur kanë thonë arabt të cilat kanë qenë deri tash robt tanë arabët a këta kanë me na kallëzu cila është e vërteta cila është e kota domethënë shumica e arabëve kanë qenë të varfër dhe kjo ju ka bo dobi atyre se janë mësu me pak dhe kanë bërë sabër në vështirësi, nëpër shkretira të ndryshme, me pasuri të paktë, e kështu me radh, dhe jeta e vrazhdë, dhe fukarallëku i madhë, këta i ka, i ka formue kjo jetë e vështirë që me ecë me islamin e Allahu xhelle ve ala përpara. E kundërta e atyre të cilët janë mësu me komoditet. Ata që janë mësu me komoditet, s'kanë mundësi me lënë komoditetin, ndërsa feja e Allahu xhelle ve ala, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e xhenneti i Allahu xhelle ve ala është i rrethum me mekarih, me të këqija, me sende që shpirti s'i do. Dhe xhehenemi është i rrethum me sende të cilat janë të shijshme. të të shijshme, të amla, ndërsa dërgojnë tek xhehenemi i Allahu xhelle xhelle ve ala. Andaj kjo cilësi e tyre sabri i madh, jeta e vështirë i ka ba ata të cilët njerëz e kanë përçue Islamin e Allahu xhelle ve ala deri tek njerëzit. Dhe kjo duhet na me pas parasysh shumë. Se feja e Allahu xhelle ve ala kërkon durim. Feja e Allahu xhelle ve ala kërkon të kënaqurit me pak. Të kënaqurit me pak, apo me një fjalë tjetër, të kënaqurit me ata çka Allahu xhelle ve ala ta ka caktue. Të jesh i knaqë me ata çka Allahu xhelle ve ala ta ka caktue, sepse ti nuk ki mundësi me ndryshu kaderin, po çka ki mundësi me ndryshu besimin tan. Ti nuk mundesh me ndryshu gjendjen tane, pos nëse Allahu dëshiron. Ajo ma së shumti çka ti mundesh me pasue se e ndryshon imanin tan, zemrën tane edhe lumturinë tane. Andaj arabët kanë qenë të mësu me pak. Edhe shumica e arabve e kanë pranue fejen e Allahu xhelle ve ala. E kanë pranue, ndërsa vetëm një pakicë e tyre, të cilët kanë qenë kryeneç dhe kanë pas pasuri dhe interesa të ndryshme, i kanë mbrojtë këta interesa duke e mohue fejen e Allahu xhelle ve ala. Prej cilësive që ja kanë përmend arabve, prej cilësive të mira, ka qenë kuvvetul bedeni ve adhametun nefs. Kanë qenë të fort fizikisht. Kanë qenë të fort fizikisht. Dhe kjo ka ardh në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el mu'minu el qawi ehabbu ila Allah min el mu'min el dhaif. Besimtari i fort, i fuqishëm, është ma i dashur te Allahu xhelle ve ala se sa besimtari i dobët. Dhe kjo një farë mënyre ban isharet ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wasalam se në këta çka kanë qenë arabët. Se Allahu xhelle ve ala e don fuqinë kur është në vendin e vet. e don fuqinë kur është në vendin e vet dhe nuk e don dobësinë kur është pyetje haku. Arabët kanë qenë të fortë fizikisht. Dhe kur nëse lexon njeriu historinë e Omer al Khattabit, prej cilësive të tij të shumta çka i ka pas, ka qenë se ka qenë i fuqishëm fizikisht. Edhe shumë prej sahabëve të tjerë, Khalid ibn Walidi i ka vra 5000 njerëz në një luftë. Pesë mijë njerëz, nëse i merr veç mi numru nja ka nja, ti veç me dha nja, dy, tre, ki mu lodh deri te pesë mijëshi. E mi vra me një luft, ndërsa ata s'kan nejt të lidhur, po kan luftu edhe ata. Paramendoje tash fuqin e tina. Andaj pejgamberi alejhi salatu ves selam, kur e ka titullue me nofkën dhe me titullin Sejfullah, nuk e ka titullu jo rastësisht. Shpata e Allahut tebareke ue teala. Andaj Allahu xhelle ue ala e ka miratu këtë fuqi vetëm kur është në vendin e duhur. Pastaj kanë përmend se e kanë pas shpirtin e lartë. Kanë pas shpirtin e lartë. Çfarë aspekti shpirtin e lartë? Nuk janë marrë me sende ndoshta të të dorës së tretë e katërt e kështu me radhë. Dhe kanë qenë të gatshëm me fal. Me fal, me fal miskinin e kështu me radhë. Me dash jetimin e kështu me radhë. Dhe Allahu xhelle ue ala këto sende të cilat i ka pa tek ata njerëz, te arabët i ka miratue dhe ja u ka zbrit ajete të cilat disa sende ja u ka miratu dhe defektet Allahu xhelle ue ala ja u ka përmisue. Këto janë në përgjithësi të cilat I kanë përmend dijetarët prej virtyteve të mira dhe cilësive të mira të arabëve, krahas atyre të këqijave të cilat i përmendëm, mirëpo, nëse mbledhen gjitha cilësitë e këqija të arabëve dhe krahasohen me cilësitë e këqija të popujve të tjerë, cilësitë e arabëve kanë qenë ma të pakta. Dhe nëse mirren virtytet dhe mirësitë e arabëve dhe krahasohen me mirësitë dhe virtytet e popujve të tjerë, mirësitë e arabëve dalin më të shumta. Andaj edhe Allahu xhelle ue ala i ka zgjedh këta njerëz dhe e ka zgjedh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej këta njerëz. Do të përmendim me lejen e Allahut xhelle ue ala dy ngjarje para se me hy e me përmend emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me këtë kena me përfundue dijetarët kanë përmend disa prej ngjarjeve ma shumë se dy se çka ka ndodh pak para se me lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më të njohurat dhe më të vërtetat me zinxhir të saktë janë dy ngjarje. Ngjarja e parë është e cila ka bo me isharat se prej këtij njeriut ka me dalë një njeri i madh është ngjarja e ujit të Zemzemit. Atje në Arabi është një vend ku buron uji i cili është titullum me Zemzem. Dhe këtë ujë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shumë prej haditheve të tira të tina e ka lavdrue dhe ka thënë se është i bereqetshëm e kështu me radhë. Dhe kjo ka historinë e vet. Dhe e dyta ngjarja e Atyre të cilat kanë posedu elefanta, janë konë të zotit e elefantave dhe ushtrisë së Jemenit. Kanë dashë me shkatru Qaben e Allahut tebareke ue teala dhe Allahu xhelle ue ala e ka mbrojt. Këto dy ngjarje janë prej ngjarjeve më madhështore të cilat kanë ba me isharat, simbol dhe shenjë se ka me dalë një njeri i madh. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Sa i përket ngjarjes së zemzemit, Shkurtimisht, Abdul Muttalibi, Abdul Muttalibi duke nejt në Qabe e ka zënë gjumi. Pasi e ka zënë gjumi, i ka ardhur një zo në ëndrrën e tina se shko në filan vendin dhe aty ki me gjet Një, një, shko tek filan vendi dhe aty gropoje. Fillo dhe gropo. Dhe ki shkon, fillon dhe gropon. Pastaj nuk gjen kurgjo. E kështu me radhë, dy tre a, katër her, i vjen ki zo, shko tek filan vendi dhe gropoje atë ven, se aty ka me dal një send i mirë. Dhe ki shkon. Dikun, dikun, radhën e katër, apo pest, del një ujë. Del një ujë. Dhe kur e shofin këtë ujë, se sa është i mirë, vrapojnë të tjerë prej arabëve dhe i thojnë këtë ujë, sepse ka qenë krizë e ujit atëherë, ata tjerë prej kurejshve dhe arabëve i thojnë këtë ujë kena me nda për gjysë. Ti një pjesë edhe na një pjesë. dhe ju jepni njerëzve sa kanë nevojë. Edhe normal fillohet puna e tregtisë, ata më njëherë kanë kqyr interesin material. Abdul Muttalibi ka thënë jo. Kjo a e jemja. Pse mua m'ka ndodh? Pse s'ju erdh juve? Kjo është për mua. Ka thënë unë e gjeta, unë e gropova, s'kini ju këtu dorë. Pastaj ka filluar një mosmarrëveshje mes tyre. Derisa ka ardhur njëri ju ka thënë, shkoni te një fallxhore. Dhe ajo ju kallzon. A i takon Abdul Muttalibit apo ju takon bashkë? dhe kanë marrë rrugën për me shku në, në Sham, në Siri, se atje ka një fallxhore e cila jau dan meselën, jau gjykon. Ata s'kanë pas te, te kush m'u kthy, pos te fallxhoret. E kështu me radhë. Derisa tu shkue te kjo fallxhore, në shkretinë mbetin pa bukë. dhe fillojnë me u anku për bukë e kështu me radhë dhe fillojnë me diskutu si me vazhdu rrugën edhe masi fillojnë me, me e lëshue se kina me ndru jetë këtu pari atëherë Abdul Muttalibi thotë nuk është prej burrnisë me dek në këtë formë, me prit jetë vdekjen duke u shtri ka thonë po dilni edhe bani diçka dhe ka shku me një vend tjetër dhe kur e ka ngrit devën e tina Deveja e tij e ka gropue dheun. Kur e ka gropu dheun, ka dalë ujë. Edhe ata i kanë thonë, a edhe n'shkretinë dol uji? Ka thonë, po. Ka thonë, kjo është alamet prej Allahit, se aj ujë i cili ka dalë atje, aj i takon veç tij, dhe janë kthye. Dhe ki ujë është uji zemzem. Pra nëse e pi ujin e zemzemit dikush, ka mundësi m'u ngopë sikur me hangër bukë. Pra prej bereqetit që e ka uji zemzem. Ajo e cila merret nga kjo ngjarje, që e kanë përmend dijetarët, është se, pse kjo ngjarje i ka ndodh Abdul Muttalibit. Domethanë, kjo ka qenë shenjë se prej këtij ka me dalë një njeri i mirë. Dhe prej familjes së këtina ka me dalë një njeri i cili ka me qenë i bereqetshëm dhe ai është Muhamedi a.s. i cili ka ardhë me fjalët e Allahut tebareke ve teala. Kjo shkurt. Dhe ngjarja e dytë është ajo e cila ka përmendë Allahu xhelle ve ala në surën fil. Elem tera kejfe feale rabbuke bi ashabil fil. A e ki pa ti ça ka bo zoti jot me ata njerëz pronar të elefantave. të zotit e elefantave. Ça ka qenë ngjarja e elefantave? Kjo është e njohur në historinë e para Pejgamberit a.s., kush don me kthy gjanë e gatë, shkurt, ka qenë Abraha, një mbret i jemenit, ka dasht me zgjeru e pushtetin e tij, shtetin e tij, dhe çdo shtet të cilin e ka pa të dobët, e ka marrë nën veti në pushtetin e vet, dhe kështu me radhë, derisa i ka ndërtu disa kisha, Dhe ka thënë, a ka kishë ma të madhe se kjo? Kanë thënë, ja, përveç një vend asht ku madhërohet ma shumë se kjo kishë. Cila është ajo, ka thënë, Qabja. Në Qabe është një shpi e vogël, ka thënë, ata e madhërojnë arabët ma shumë se ti kishën. Ka thënë, unë shkoj e rrënoj ata, edhe s'jet ma e madhe se kisha jeme asgja. dhe e ka përgatitur ushtrinë e tina për me shkue me rrënu Qabën e Allahut tebareke ve teala dhe ka përgatit elefanta elefanta të ndryshëm që me shku me rrënue Qabën e Allahut xhelle, xhelle ve ala në rrugë i dalin disa prej vendeve të cilat kanë qenë në armiqësi me këtë Abrahan dhe ata luftojnë me ta ngase ai ka dasht t'i pushtojë edhe gjitha vendet derisa të mërrihet te gadishulli arabik dhe disa kanë luftu prej tyre dhe disa kanë tradhtue ata që kanë tradhtue prej arabëve që e kanë përmendë dijetarët se tradhtari gjithmonë është ka qenë i nënçmum tek njerëzit disa prej arabëve kanë tradhtu dhe kanë thonë na ju kallzojna rrugën për tek te Mekja dhe dhe Qabja dhe ki i ka marrë si si spiuna çka ka ndodhur me këta kur mrrijnë para Qabës Del Abdul Muttalibi me devet e tina dhe i ka pas dikun 200 deve. Ki ja merr devet. Ushtria e tij ja merr devet. Dhe kur ja merr devet, Abdul Muttalibi hidhrohet këtë pasuri që ka pas ja merr ki. Edhe ki e çon një njeri me fol me këtë Abrahan. Edhe i thot, për çka ki ardh ti me këtë ushtri, çka lip në Arabi, çka lip në në Qabe, në Mekën e Allahut, çka lip? Ai ka thanë, kam ardh me prish Qabën dhe nuk ju nguci juve vetëm ta rrënoj qat shpi edhe kthena se kam dëgju se ajo ka privilegj ma të madh se kisha në Jemen ka than sa i përket Qabës kjo është ajo dhe ajo e cila e kanë përmend dijetarët sa i përket Qabës ajo e ka Allahin e vet e ka Zotin e vet ka than po ti thuj qatij Abrahas ato devet të m'i ktheje Dhe ki shkon e thirr Abraha Abdulmuttalibin dhe e shef njëri të madh i cili ka bos atë frik respektin e vet dhe i ka thonë çka puna jote a je ti prej kryesorëve të Qabës ka thonë po ka thonë un du me rrënu ata ka thonë sa i përket rrënimit Qabës ka thonë un jam i dobt me dal ty përpara po ka thonë ajo e ka një zot çka e mbron ajo e ka një zot çka e mbron ka thonë kthemi devet çka dush ban me me Qabën se ajo e ka Allahin e vet Edhe ki thot, a qasi njerëzi jeni që s'muni me mbrojt venin e juve, ka thon atëherë unë rrafsh kam ju bo. Dhe ja këthen devet. Dhe ja kthen devet dhe e nënçmon. Dhe kur mrin pak para se me hije në Meke, Allahu tebareke ve teala i çon disa zogj të cilat kanë pas në njanën kam dhe tjetrën dy kam ka një guri dhe në sqepat e tëre nga një guri tre gurë Dhe çdo zog prej tyre i ka godit elefantët e tyre. Dhe gjithë njerëzit të cilat kanë qenë aty dhe i kanë shkatërruar. Dhe Allahu xhel-le ve ala këtë ngjarje e ka cek në librin e tij ku ka thënë alam yaj'al kaydahum fi tadlil. A nuk e ka ba Allahu xhel-le ve ala kurthën e këtyre të zhdukur? Ajo e cila neve na intereson, pse e kanë përmendë dijetarët këta dhe pse Allahu ka zbrit ajete? Mushrikët e Mekës s'kanë pas fuqi me dalë në mbrojtje e Qabës. Madje kryesori prej tyre, Abdul Muttalibi i ka thanë, "Çka dush ban? S'muj me mbrojtë unë. I dobt jam." Kush e mbrojti Qabën? Kush e mbrojti Qabën dhe kush i çoi këta zogj, të cilat e goditën elefantat e Abrahas dhe ja prishën kurthin? Derisa qaq shumë prej goditjeve A i ka shpëtue Tamam ka mrri n'Jemen Allahu xhel-le ve ala ja ka marrë shpirtin Prej goditjeve të mdhoja Kush e boni ket ngjarje Pos Allahu xhel-le ve ala Andaj kjo ka mbet histori Në historinë e muslimanve Dhe në historinë e para ardhjes Pejgamberit alejhi salatu ve selam Se Qabja Allahu xhel-le ve ala është rujt prej Allahu xhel-le ve ala S'ka pas mundësi me rujt kurkush tjetër Madje njerëzit janë dorëzue. Madje Abdul Muttalibi i ka thënë, kur të vjen Abraha krejt hini nëpër shpija, se ai nuk ju nguc juve, ai ka punë veç me Qabën. Mirëpo Allahu xhel-le ve ala nuk ja mundsoi me zhduk. Prej mësimeve çka mujna me nxjerr prej kësaj ngjarje është se Allahu xhel-le ve ala e ka ngrit Qabën e tina dhe gjithë njerëzit e madhrojnë Qabën e Allahu xhel-le ve ala. Ndërsa madhrimi i Qabës Allahu xhel-le ve ala është me dy mënyra. Qish madhrohet qabja pi krejt njerëzve? Pi muslimanve është e kuptume, po si madhrohet qabja pi qafirave? Sa i përket muslimanve, muslimant e madhrojnë si shenjë respekt Allahu xhelle ve ala, se Allahu e ka përkacu atë shpi te vetvetja. Bejtullah, shtëpi e Allahut xhelle ve ala. Sa i përket qafirave, urrejtjen e madhe çka e kanë ata për qabën, argumenton se qabja asht shumë e madhe në gjoksat e tyre. A e qartë? Urrejtja, zilia e madhe që e kanë për qabën, argumenton se qabja e madhe te ata. Se njeriu kur do me zhduk diçka, domethanë i pengon me të madhe ajo, është e madhe te ajo. Andaj, qish në atë kohë, para se me ardh pejgamberi alejhi selam, krishterët dhe qafirat e kanë urrejt qabën e Allahut xhelle ve ala. qabën e Allahut tebareke ve teala. Prej mësimeve të kësaj ngjarje është se Allahu xhelle ve ala e ka vendos në shpirtat e njerëzve sakrificën, sakrificën për me për me us, sakrificën në shpirtat e tyre që me dhon gjithçka për shenjtat e tyre. Njeriu kur ka diçka të shenjtë, duhet me mbrojt ma s'shumti ata. Kur ka diçka të shenjtë, nuk bu, nuk duhet me lëshu pejn ata, sidomos për hakin e Allahut xhelle ve ala, për hakin e muslimanëve. Nuk ban me lshu pe, po duhet me shkue maksimum çka njeriu ka mundësi me ndihmue dhe me respektue dhe me nderue ata çka Allahu xhelle ve ala e ka madhrue. Dhe këta e ka cek Allahu xhelle ve ala, "Wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." Kush i madhron shenjat e Allahut xhelle ve ala, kjo është ajo Prej shenjave të devotshmërisë na duhet me madhrue çdo sen që e ka madhrue Allahu xhelle ve ala. Prej kësaj ngjarje mujna me nxjerr edhe ata se realiteti i armiqësisë mes besimtarëve të Allahut dhe mosbesimtarëve është i kahmotshëm. S'ka lind dje apo pardje. Po prej se Allahu xhelle ve ala e ka kriju Ademin alejhi salatu ve selam, Iblisi është bo armik i tina dhe gjithkush ka i shkon Iblisit përmas, i bahet armik besimtarëve. Andaj Allahu xhelle ve ala ka thonë, fettehidhuhu aduven, Iblisin llogaritne armik, se është armik i juve. E bashkë me Iblisin kanë, ve kabiluhu dhe kabilja e tina. Disa njerëz kanë dëshirë me nda kabilën prej prej iblisit. Kjo është padrejtësia më e madhe. Gabimi ma i madh. Iblisi ka kabile. Iblisi vetë s'mundet me dirigju këtë dynjanë. Po e ka kabilën e tina. Njerëzt e tina. Pa marrë parasysh a e din se janë tu punu për iblisin, apo nuk e din. Armiqësia shkon dhe ju përkacohet edhe atyre. Dhe prej asaj që e kanë përmend dijetarët prej kësaj ngjarje Ibn Kethiri dhe Ibn Tejmija kanë thonë se Allahu xhallahu ala e ka rujt shtëpinë e tij para se me qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Ibn Tejmija ka thonë një fjalë të mirë ku ka thonë Allahu xhallahu ala Qabën nuk e ka rujt për hir të mushrikve Nuk e ka rujt për hir të mushrikve, se ata kanë qenë mushrikë, dhe Allahu i ka shpallë mushrikë, mirëpo e ka rujt për shkak se në ta ka pas me ardhë njeriu dhe zotëriu i pejgamberëve Muhamedi Alehi Salatu Veselam dhe do ta përmendmi për fund emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtu siç ka përmend Imam Buhariu në librin e tij dhe me këtë e përfundojna ka thonë Imam Buhariu në librin e tij duke e përmend Deri tek Adnani njifet lidhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas Adnanit, kush pretendon diçka se e din babën e Adnanit apo babgjyshin e Adnanit, ka thonë është hamendje dhe supozim dhe folje e diçkait pa argumente. Pra, farefisi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njifet deri tek Adnani. Ndërsa thotë se janë pajtu gjithë dijetarët dhe Imam Dhehebiu thotë se E dijmë i qartë se prej te Adnani deri tek Ismaili ka lidhje. Domthon Adnani është prej nipave dhe bijve të Izrailit, të Ismailit alayhis salatu was salam. Mirpo, kush është baba i Adnanit? Kush është babgjyshi i Adnanit? Nuk e dina. Nuk e dina, mirpo e kena të bindur se kjo shkon deri te Ismaili alayhis salatu was salam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend Dhe nga Kurejsht e ka zgjedh familjen e Bini, Beni Hashim. Domethonë, Beni Hashim, nga krejt Kurejsht, është më e ndershme. Ngase nga kjo fis, është pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, wastafani min Beni Hashimin dhe mue më ka zgjedh nga Beni Hashim. Aleyhi salatu wa salam. Kjo shkurtimisht, domethonë, është emri i pejgamberit sallallahu aleyhi sallem dhe në disa hadithe ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, Unë jam si përgjigje e lutjes së Ibrahimit alayhi salatu wassalam dhe përgëzimit të Isas alayhi salatu wassalam. Ngase Isa ka përgëzue bi rasulin yati min ba'dihi ismuhu Ahmed, ngase ka me ardh një i dërguar i cili titullohet dhe emri i tij është Ahmed Muhammed